Və bilginə ki, Allah subhanətə ala elə sifətlər var ki, o sifətləri tərifləyir. Həmçinə Allahın rəsuluyib. Həmçinə orada elə sifətlər var ki, o sifətləri qor pisliyib. Allah subhanətə ala qeyd edir müminlərin sifətlərin. Və müsəlman çalışmalıdır sifətlərə nail olmaq. O sifətlərə nail olmaq Allah itaatlə, itaatlə olur. Axiridən uzaq olmaqla. Və kim istəyir, ona nail olur. Kim istəmə nail olmur. O sifətlər çoxdur, möminin sifətləri. Və sifətlərdən biri Allah subhanətə və tərifləyir sadiqləri. Yəni, düz danışan. Və ən birinci sadiq müsələn və müsəlman Allahla sadiq olmalıdır. Allahla sadə olmaq, onun dediklərini düz saymaq, onun əmrlərinə tabi olmaq, onun nəhlərindən çəkinmək, həmçinin Allah və Rasulunun əmrlərinə və əmrlərinə tabi olub və nəhlərindən çəkinmək. Və ən birinci yalan Allah subhanına qarşı şirkdir. Və şirkən böyük yalandır və zülüm və ən böyük günah etməyiniz insan sadiq, Allahla sadiq olmasına xərək getirir. Və həmçinin bidətlər, bidətlər də xüsusən Peyğəmbər sallallahu aleyhi sələmdən sadiq olmağa xərək getirir. Çünki bidətçi özündən ixtira etdiyi bir fikri deyil. Hansı Allah və Rasul demir onu. Yoxsa həmçinin insanlarla sadiq olmaq, insanlarla yalan danışmaq, Allaha tərəf yalan danışmalıdır, Peyğəmbərə tərəf yalan danışmalıdır. Allah subhanətlə buyurur ki, Yə eyyuhəl-ləzinə əmrə istəqullah, istəqullaha və kunu mə sadiqin. Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun, Allahın əmrlərinə tabi olun və nəhlərinə çəkinən şərəf olun və sadiqlərin olun. Və insan kimlərlə olsa, o cür sifətinə ayrı olacaq. O görə insan sadiqlərlə otursa, sadiqlərdən olsa, yalancılan olsa, yalancılarla və belə. Həmçinin bunun əks tərəfi, əks tərəfi yalandır. Allah subhanətlə baxmayaraq, sadiqləri və sevgi tərifliyi fərqənin rəsulü, həmçinin əks tərəfi yalanı, yalan danışmağa pisliyi və yalan danışma Allah subhanətlə buyurur ki, münafiqlərin səhətindəndir və yalvarma haramdır və günah, günah getirər və yalan nə qədər günahlar gətirir. İnsan başlayır fikir verməyir dilinə, nə gəldi deyir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Allahçı yaxşı əməlləri saydı. Namaz, cihad və s. Və sonra dedi ki, sahabiyə radiyallahu anhəyə dedi ki, bilirsən ki, bilirsən Bunları pozan nədir? Bunları parala aparan nədir? Heçləyən nədir? Dedi ki, nədir ya Rasulallah? Göstərdi, dilin dili balı dil. Bu dil bunların hamısını necə çevirir? Savabı. Sonra sahabı deyir, ya Rasulallah, məyər bizim hər nə deyirik, ona görə hesaba çəkirəcəkmi? Dedi, Subhanallah, Peyğəmbər sallallahu buyurdu ki, məyər cəhənnəmə girənlər ən çox səri dillərini görə girməyirlər yəni danışıqlarına fikir verməyən, yalan danışan, qeybət eləyən, nəmmallıq eləyən, ona görə qeybət edən, əgər deysəydi qeybətin günahı, görə Allah Fahirə qeybət bilir, elə bir ki, mömin qardaşının cəsədini əti yiyirsən. Və təsəvvürlə, kim qeybət bilir, yadınızdan çıxırdı çox vaxt. Həmçindən mallıq, O da qiybətin bir növlərindən biridir, fəsad eləmək üçün. Bunlar hansı münafilən sifətindəndir və möminin sifətlərinə xələl gətirən sifətlərdəndir, imanı təhsil edən. Allah Peyğəmbər salsın buyurur ki, Nəmman cəhənnəmə girəcək. <clears throat> Ona görə ehtiyatda ol, fikir ver özünə, çalış sadiq ol, sadiqlərin ol və yalandan uzaq ol. və dilinə fikirlə, danışığa, hərəkətlərə Allah subhanətlə beş faydalardan etsin. Allah subhanətlə müsəlmanlar yarıb, müsəlmanlar kömək ol. Yarıb o müsəlmanlar çıxıqdəli, yarıb onlar şəfa ver. Yarıb məsili, həmçinin əhli, məsil əhli, müstənəm və əhlindən qoruyub ki, Allah. Aqul həzə və əstəqfirullah li və ləkum və lisəl-müsminin kürdən əstəqfiruhu. İnnəhu və ləqsur və rəşim. لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله أكبر